Lūzis ir mans koka krusts, Jēzus ir baigi kruts, netīk man no Bībeles plūkāt ārā lapuses. Jāzepam bija septiņi, man būs visi deviņi.